Ez aurten izanen da amasein garen edizioa. Egiaran eh, angelu miarritzeko ikastolentzat eh, ezin eh, utx den itzordu bat bilakatu da benen. ere bertako elkarteentzat urte guziz hartzen den itzordu bat bilakatu dela. Urte guziz ogoi bat elkarte etortzen die, parte hartzeko, kirol munduko elkarteak dira. Ba, zinez egin zat askigoizik daitzen gaituzte urte antzat, jakiteko lekoa dien, ez baititugu elkarte guziak aterbetzen al, naiz eta ekoa bizikia ondia den, ala ere eh, programa tinkoa dugu eta elkarte bako txak nahi badu um, erakustaldi bategin edo iniziazioa edo ikaspenak proposatu, eh, planninga bete-betea dugu, behaz zinez autoak inberditugu urte guziz. Odean, hor, lera itzordu desberdinak edo joko desberdinak onore eh, badirela eta frogatzen daukuzue beti eskoraz badera posibilitatea kasik denen egiteko. Hemen, eh, zer dira, erakustaldiak gehiago, eh, lehen urratxak ere batzuentzat? Ba, denetarik bauzu, elkarte bat zuetortzen die uh, eh, ikaspenak proposatu ze Euskaraz, adibidez zerf saioa, edo, eh, edo adibidez ere uh, eh, bestekirol bat zua ipatzeko josekan budo, edo yoga, edo, edo fitness, ola, edo sofrologia bat dira Euskaraz egiten diren saioak, eta beste elkarte bat ere tortzen dire bere, ikastoren susten gatziat uh, proposatuz. Beren uh, urtean zehar lan zenituzten uh, gauzak, erakutsiz, adioz, hip-hop eskolaren eh, erakustaldia izanen da, kapoeirarena ere, berdin, perkur uh, friren elkarte batek ere bere, bere erakuskaldiak eh, erakutsi, erakutsiko dizkigu, ez denentzat uh, lekoa bada, eta ez bakarrik kaspenak eta erakustaldiak ere praktikatzeko eta gozatzeko uh, lekoa badela. Egiten hau, hasten da? Ba, animazioak hasten dira goizeko amaretan, eta atxaldeko zeseak arte. Eta marearen arabera kokatu dugu eh, surf saioa, behaz biak eterditan izanen dira lehen, lehen ikastaldiak. Marearekin kondatu berbaita eta programa begiratu zu hartzen alko ziste, badirela gauza batzu itxasuan egiten dienak, banan ere itxasotik, eh, e, itxaso bazterian, e, eh, itxasoaren baldintzak, e, baldintzak kontutan hartu berbaitira, e, zerbaititeko urean, ezpaitakigu nolakoak izanen diren guainak, e, zein dararekin e, joko duten, behaz urte guziz behar dugu programa zabaloat eskaini itxas bazterian, et e, zaiteko, be animazio publikoak izan goizetik arratx. Bon, batez ere publikoa, batez ere eh, aurrena da, eh, eh? skate materiala eta ikastalianiteko iteko eh, bat haur pasatu zien egun osoan, bete egin zuten, bergauza surfikas batez ere aurraketan ere abeak dira, man beste deskubritzeko eta gozatzeko egia da publikoa gehiago familiala dela, posten gira urte guziz, eh, gero eta familia gehiago etortzen dira, eguna pasatziat goxuan, hanberian, labargunean. Eh, eh, labar gunean. Bada horako zen uh, aide bat ere, eh? badira yoga, sofrologia ere aurten ere, be, arabe ditu zen Ba hori da, nahi bauzu... Naiz eta lerakirolak uh, eh, diren eh, nagusi, baditugu ere ondoan uh, kirol batzu, eta hor ere uh, burasuek ere deskubritzen alko dituztenak, eh? kun edo arte martzialak, edo ere zen stretching, uh, lusapenak egiteko teknikak erakutsiko dizkigute, edo sofrologia ere, alor sofrologia itzordu berezi hori izanen da eguerdi tantianko, behaz konzertu intimo bat uh, digu uh, alfarok, behaz hori txasuaren... <laughs> ondartzaren soko batian, itxasoren parean, hori ere itzordua izan da emguerditan, amekak eterditan fitness saioa eskoraz, amek enten yoga saioa eskoraz, baz eh, itzorduak badira burra esuen zat, eskoraz egilen direnak, eta gero atxaldean, zer nahi gauza dituzte. Erran behar da ere familiak ainiz maite dituzten uh, eh, itzordu bat dela, zeren eta aurrak libratzen alituzte gunean, ez da autorik, uh, eh, aurrak gloriatzen dira, zer nahi gauza baitira egiteko, eta bat ere soko bat diateko, uh, eh, aperitif hartzeko, izoskiak diateko, bat, bon. zinez familien eguna da. Eta beste kontzertu batzu ere, alanura horren batean, bikote berri bat ezagutzen halko da? Ba hori da, konzertuak eh, kontzertuak programatu ditugu eh, egunean zehar. Kontzertu horren ondutik horren batean sortzi folk bikotea aituko da. Euskal kantu eh, zaharrak hartzen ituzte, doinoak eta, eta berri zaharra berrituz. bizinez musika edera izanen da, alako aperitif kontzertu baten egiteko. atxaldean berantago iruak aldean Afrikar perkusioak izanen dira, efrerkusion taldearekin, glise bukatzeko, bosta kaldian, lehen hau uh, taldea izanen da eh, bere pop-rock musikaren eskaintzeko. Labar, uh, eh, ondarza alde hortan, uh, beraz, charzelik ez da pagatzeik gainerat? Zuri da doainik da, hor ziatsu masaiak ere badira doainik, gauza bakarra da izena eman berdela intzinetik, betea egiten baitu, uh, eskaintzen dituen uh, masai horren arduradunak, eh, lan egiten du egun osoan, goizeko amaretatik eh, atxaldeko seiak arte, ari da, masaiak egiten egun osoan, eh, hori eh, ere doainik da, dena doainik da, salbu eta tragoak, eh, eh eta angeluko ikastolak finantzatzeko laguntza eh, ekartzia eskaintzen baitugu, ek, ikusleher, ben bestenaz dena doainik da. Eta se eta sunguziak interneten atzemanen dituzue? Hori da, interneten, gliseguna blogspot webgunean. Bidezker? Hamuntxo? Mi esker pampi.